Jere Baal, dit is nou Gideon, en al sy manskappe by hom is vroeg die ochtend op, en het gaan kamp opslaan by en Garot. Die Midianitese kamp was op die vlakte na by die Moerai Kopie, noord van hulle. Toe sê die Jere vir Gideon, jy het te veel soldaten bij jou. Als ik die Midianite met soveel manskappe aan jou oorgee, zal die Israëlieten teenoor mij beweer dat hulle hulle self met hulle eie mag bevry het sê vir die manskappe elkeen wat bang is om te gaan veg, mag van die geleerdberg af wegdraai en terug gaan huis toe. Toe het 22.000 man teruggegaan, daar het 10.000 oorgeblij, toe sê die Heere vir Gideon, hulle is nog steeds te veel. Vat hulle af naar die water toe, ek sal daar vir jou uitsoek wat er saam met jou moet gaan en wat er nie. Gideon is toe met die manskappe af naar die water toe, daar het die Heere vir hom gesê, sit die wat die water uit hulle hand soos een hond met hulle tonge opslurp, een kant. Sky hulle van die wat op hulle knieën gaan om die water te drink. Daar was 300 wat die water met hulle hand geskep het om te drink. Al die ander het afgebuk om te drink. Toe sê die Heere vir Gideon, ek sal julle met jullie 300 man wat die water uit hulle hand gedrink het, bevry. Ek sal Midian aan jou onderwerp. Al die ander manskappe kan teruggaan na hulle huise toe. Gideon het hulle proefend in die ransoorings wat hulle by hulle gehad het, gevat en hulle teruggestuur. Hy het net die 300 by hom oorgehou. Die Medianitiese kamp was onder op die vlakte. Daar die nacht het die Heere vir Gideon gesê, staan op en gaan af na die Medianitiese laer toe. Ek gee hulle oor aan jou. As jy bang is om hulle te gaan aanval, moet jy en jou helper Pira eers na hulle kamp toe gaan. Luister wat hulle vir mekaar sê. Je zal dan baie moed kry. Gideon en zijn helper Pira is toe af naar die kant van die Midianite se kamp. Die Midianite, die Amalite en die ander mensen uit die ooste wat op die vlakte toegesak het, was so baie soos springkane. Hulle kamele kon niet getel word nie. Hulle was so baie soos sandkorrels op die strand. Gideon het toe nader geslijp. In die kamp was een man juist bezig om voor zijn makker te vertellen wat hij gedroom het. Ek het gedroom, het hy vertel, waar kom een ronde garsbrood na die kamp van Midian aangerol. Die brood het het tent getref, dit omgestamp en dit in mekaar laat tuimel. Sy maat het geantwoord, is niks anders als die zwaard van die Israëliet Gideon, die sien van Joas, nie. God gee Midian en allemaal in sy kamp en sy mag hoor. Toe Gideon van die droom hoor en wat dit beteken, het hy die Heere gedank. Hy het teruggegaan na die Israëlietse kamp. Hij het zijn manskappe opgeroep, staan op, die Heere gee die Midianite oor aan julle, Gideon het die 300 manskappe in drie afdelings verdeel, hy het vir elke manskappe ransuring in die hand gegee en ook een lee erdepoe met de fakkel daarin. Toe sê hy vir sy manskappe, kyk mooi wat ik doen. Wanneer ek by die kamp kom, moet julle precies maak soos ek. Wanneer ek en allemaal bij mij op die ransuringsblaas, moet jullie aan die andere kant van die kamp ook op jullie ramsoorings begin blaas. Skreeu dan, vir die Heere en vir Gideon. Gideon en die honderd manskappe by hom het tot op die kant van die kamp gegaan. Dit was net na middernacht. Die wachten voor die middelste nachtwaag het toe pas omgeruil. Hy het toe op die ramsoorings geblaas en die aarde potte stikkend geslaan. Al drie afdelings het op hulle ramsoorings geblaas en die aarde potte gebreek. Hulle het die fakkels in hulle linkerhand gehou en die ramsoorings in hulle rechterhand. Hulle het begin skreeuw, een swaard vir die Heere en vir Gideon. Elkeen was op sy pos reg rondom die kamp. Hulle het gesien hoe die hele kamp vervaard rond Skarel en paniekerig skreeuw. Toe die 300 Israëlieten op hulle ramsoorings blaas, het die Heere veroorzaak dat die mensen in die kamp mekaar aanvallen. Hulle het uit die kamp gevlucht tot so ver as Bitsita na Seredase kant toe en tot bij die grens van Abel Mechola na by Tabat. Gideon het elke man uit Naftali, als er in die hele manasse opgeroep. Hulle het die Medianite achtervolg, Gideon het boodskappers uitgestuur na die hevels van Ephraim toe om te sê, kom af en val Midian aan. Snij hulle af bij die drive van die Jordaan en bij Bitbora. Hij het al die manskappe van Ephraim opgeroep. Hulle het die trewe by die Jordaan en Bidbara beset. Hulle het Oorep en Seep, die aanvoerders van die Medianite, gevang. Die Israëlieten het Oorep by die Oorebrots en Seep in die Seeparskuip doodgemaak. Hulle het die Medianite verder achtervolg. Na die tijd het hulle die koppe van Oorep en Seep na Gideon toegebring dus kan die Jordaan.